Sova Info. Otvoren je šesti po redu sajam stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci. Više od 40 izlagača iz Hrvatske i 12 zemalja Europe, Sjeverne Amerike i Azije imalo je priliku predstaviti svoje stipendije i studijske programe na kampusu. Predstavljeno je više od 14.000 stipendija za studiju u Hrvatsko inozemstvu, a jedna od poželjnih odredišta za studiranje je Austrija, koja je ove godine i zemlja partner sajmu stipendija. Koliko su zadovoljni ovogodišnjim odazivom studenata, rekla nam je organizatorica sajma Sandra Tomaš. Jako smo zadovoljni, kao i svake godine, u suradnji s našim partnerom sveučilištem u Rijeci, koje nam omogućava da budemo u ovom prekrasnom prostoru uh, zgrade sveučilišnih odjela, koji je jako prikladan za sajam, s obzirom da je jedan dobro posjećeni prostor. Imamo jako dobru suradnju također sa uh, Primorsko-Goranskom županijom, pa tako i imamo pristup i srednjim školama. Očekujemo dolazak uh, većeg broja organiziranih srednjoškolaca koji si mogu tu Gledati u sklopu Riječkog kutka gdje imamo mini smotru sveučilišta, odnosno mini smotru fakulteta koji su u sklopu Riječkog sveučilišta. S obzirom da smo na kampusu, oni su svi tu blizu, tako da očekujem i puno studenata da dođe. Zapravo smo za sad, s obzirom da je traje tek sat vremena, jako zadovoljni. Razni fakulteti iz inozemstva izložili su svoje programe, a neki od njih predstavila nam je Mirela Tomajić. Pa danas predstavljamo University College Birmingham i Nottingham Trent University. Imamo stvarno sve što vam može pas na pamet. E, University College Birmingham je specializiran za turizam i ugostiteljstvo, te imaju isto tako neke smjerove sport managementa i childhood studies, dok Nottingham je sve učilište koje nudi baš apsolutno sve. Znači biologija, kemija, psihologija, što god vas zanima. A generalno imamo 55 univerziteta u 14 zemalja Europske unije i preko 7000 smjerova, tako da stvarno možemo ponuditi šta god neko nekom padne na pamet ili mu još nije ni palo na pamet. Sve više studenata koji se odlučuju na studiranje u drugim zemljama, stoga je ove godine organiziran riječki kutak kako bi studente potaknuli da ostanu studirati u Rijeci, a njegovu posebnost nam je naglasila glasnogovornica za glavnog partnera i organizatorica sajma Instituta za razvoj obrazovanja Romana Marković. Sajam poručuje zapravo ljudima da se odaberu naravno ono što je po njihovom nekakvom interesu, obrazovnim ciljevima koje su se oni postavili, bilo to u Hrvatskoj ili na inozemstvu. Međutim, riječki kutak zapravo je osnovan i napravljen upravo da motivira pojedince da ostanu u Rijeci na temelju stipendija i studijskih programa koje nude te sastavnice. Tako da nama je izuzetno bitno ukoliko se mlada osoba i odluči na studiranje u inozemstvu da provede dio svog akademskog života u Rijeci, jako nam je bitno da oni odu tamo, ali evo naša poruka je uvijek da se oni vrate natrag i te sve ideje koje su dobili, sve znači svoje iskustvo koje su tamo primili, zapravo da vrate natrag i primjene naravno svojoj lokalnoj zajednici. Riječki je sam stipendija posjetilo više od 3000 studenata a počeo je četvrti po redu Međunarodni studentski film festival STIF. Socijalno-političke teme ovogodišnjeg festivala dodiruju aktualna pitanja svakodnevice, a od 800 izabrano je 38 filmova svih žanrova, igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni, koji su podijeljeni u devet programskih blokova. STIF Film Festival organizirao je Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci u suradnji s udrugom Film Aktiv. Posjetitelji će do 22. listopada moći sve filmove pogledati u Art Kinu Kroacija. Bruno Šimleša predstavio je svoju knjigu Bez rukavica u filodramatici. Osim u Rijeci, promocija knjige održava se u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Zadru i Šibeniku, a na svim je promocijama osiguran besplatan ulaz. U svojoj knjizi opisuje što je za njega duhovnost, kako razviti trajno samopouzdanje te harmonične, ljubavne, prijateljske i obiteljske odnose. Knjiga je prvotno objavljena 2012. godine pod nazivom U rukavicama mi je junako prevruće, a ovo je novo i dopunjeno izdanje. Vrijeme sutra poluoblačno s najnižom temperaturom od 12 stupnjeva, s najvišom 18. Vijesti uredila i čitala Dragana Stojanović.